Va u kishining ahli oilalariga, sahobalari va ularga ergashgan zotlarga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. Assalomu alaykum ahli iymon birodarlar va opa-singillar. Yangi juma tongini Alloh azza va jalla siz bizga xayrli va barokatli qilsin. Assalomu alaykum mu'min мумина диндоштор навбаттагы жума дастурубуз оркали сизлар билан yana iymonlashish nasib etgan ekan alloh subhanahu va taologa hamdlar aytamiz erta tong subhidan barcha xayrli ishlar pokizda hayot va g'alaba ramzidir u haqiqat va adolat belgisi bo'lgani kabi jiddiy jahd va navqironlik alomati hamdir. Tonggi vaqti eng osuda vaqtdir. unda musaffo лаксалар va rizq ruz taqsim etiladigan soatlar mavjuddir. Undagi fajr bomdod namozi esa shu paytda issiq o'rinni tark etish nafsga og'ir mashaqqatli ish bo'lgani bois u iymonning quvvati va munofiqlikdan poklikka dalildir shuning uchun ham imom buxoriy va muslimlar rivoyat qilishgan hadisda rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar munofiqlarga eng og'ir keladigan namoz xufton va bomdod namozidir ular bu ikkisidagi mavjud narsa ko'p ajru savobni bilishganlarida edi bu ikki namozga emaklab bo'lsa ham kelgan bo'lardilar tong sahardagi qur'on tonggi o'qish bu farishtalar hozir bo'ladigan bomdod namozidir rasululloh sallallohu alayhi sallam buni bayon qilib shunday deganlar sizlarga kechasi va kunduzi farishtalar navbat bilan keladilar ular bomdod va asr namozi paytida bir birlari bilan uchrashadilar keyin tuni bilan sizlarning oralaringizda bo'lganlari osmonga chiqib ketadilar bas alloh taolo o'zi bila turib ulardan bandalarimni qay holatda tark etdinglar deb so'raydi bas ular ularni namoz o'qiyotgan hollarida tark etdik va ularning oldilariga namoz o'qishayotgan hollarida borgan edik, deyshadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Ba'zi birodarlar mana shu hadisda asr vaqti zikr qilinganidan farishtalar almashinishini kunning ham almashinishi deb tushunib qolgan ekanlar. Vaholanki yangi kun quyosh botishi bilan, ya'ni shom paytidan boshlanadi. تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الطواغيت تكتساحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Terri Jones yana Qur'on Karimni yoqish taraddudida. This is all being done by the great Satan, Obama. Bu ishlarning tepasida katta shayton Obama turibdi. Qori Ravohaning darsliklaridan o'sha kalimani mohiyatini ham bilmaydi bu qanday kalima ekanligini alloh subhanahu va taolo o'sha kalima sababli jahannamga tushiradi bir kalima sabab yahudiylar bitiklarida davlat degani albatta rahbarlikning bir boshning bor bo'lishini taqozo etadi va u shu xalqni birlashtirib turadi tibbiyot olamida va ruhlarimizga yetajak kasalliklar ham avvalda qazoy qadarda bitib qo'yilgan ekan, Allohning taqdiriga qarshi tura olish mumkin emas-ku. Sheikh Физазининг da'vatlarini davomi. Ey shayxlar, namozni tark qilish amaliy kufur. Nima uchun uni dindan chiqaryapsizlar? Vaholanki sizlar katta kufur qalbda e'tiqodda bo'ladi, kichik kufur amaliy deb aytmaganmidinglar? dinglar? Kofirlar Imom Anvarga баары бир улар каттык азият бердилер ana ушундан кийин o'zlarini dinlarini iymonlarini saqlash uchun qur'onni o'rganib hijratni ham jihodni ham qilishimiz kerak zoya ketmas qurbonliklar aziz birodarlar bu gapirilib o'tayotgan gap bir арзымас gap emas bu gaplarning eshitgandan keyin xudoni oldida масулиятыбыз bo'ladi shuningdek jahon va mintaqa xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun haftanomamizga o'taylik. жума устаздар дарс кылдыңар илим аманат билип бизлерге жеткезилер өзлерин курбан кылып устаздар дарс кылдыңар аллах субханаху ва таала mana bu maxfiy qilayotgan kishiga xitob qilib nima narsa yaxshilikni sarf qilayotgan bo'lsanglar olloh uni bilib turadi siz bir yaxshilikni bajarayotgan vaqtingizda ollohni bilib turishligi o'zi kifoya qiladi inson bir yaxshilikni qiladi lekin shu yaxshilikni qilishligini xalqlar o'rtasida bir obro'liroq kishini ham bilib qolishligini juda qalbidan xohlaydi chunki kattaroq bir hurmatli kishining bilishligi bilan quvonadi bu yerda insonning tabiati shunday ekanligini alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan o'zi bilib nima narsani infoq qilayotgan bo'lsanglar molikul mulk bo'lgan Alloh bilib turadi deb xitob qilyapti inson Alloh bilib turganligini bilib infoq qilishligida ko'ra lazzatlik narsa yo'q agar alloh subhanahu va taolo insonga bu lazzatni bag'ishlasa shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar chunki bizni aqidamizni xosatan shoykot g'azvasida va undan keyingi g'azvalarda tarbiyalanishda ana shu birodarlarning nima shijoati g'ayrati va mana shu yerda bergan qurbonliklar sabab bo'ladi Biz ham mumkin agar o'sha g'azvada o'sha birodarlar turib bermaganda, biz ham qochish iroda qilarmidik? Biz ham bugun qaylargadir o'zimizni bekitib olib, pinhon-pinhon bo'larmidik? Lekin alhamdulillah ana shu islom ummatining haqiqiy rijollari Alloh taolo shahidlarimizni qabul qilsin, qozilarimiz sobit qadam qilsin. Mana bu iymonni isbotini ko'rsatishdi. Har bir narsaning haqiqati bor, birodarlar. Iymonning ham haqiqati bor, uni isboti bor. Isboti mana mana shunday qangi kufr yopirilib kelgan vaqtida Mana bu kufurga qarshi nima qilishlik, orqani o'girishlik emas, balki sinani qalqon qilishlik. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli kimda kim sahobiylarga mana shu zikr qilingan holatlar bilan muomala qilsa unday odamlarga ta'zir berish vojib dedilar lekin mana bu ta'zir darra bilan bo'ladimi yoki o'ldirish bilan bo'ladimi bu masalada ulamolar ixtilof qildilar Ammo mana shunday odamlarga so'z bilan ta'zir berish, raddiya javob bilan ta'zir berish erta kunda vojib dedilar. Islom olami nozik urushlarga sho'ng'ib ketdi. U musulmonlarning qiyomatlari qoyim bo'ladi. Ular tezda islomni himoya qilish o'zlarining muqaddas yurtlarini qo'riqlash uchun chopib qoladilar. Alloh va uning rasuli uchun, uning taqiqlari uchun g'azabga minadilar. Musulmonlarning hamiyati va shijoatlari alanga olib, islomiy o'lkalarni o't qamrab oladi deb bilar edi. Biroq voqealar islom olamiga kutilgan darajada таасир көрсөтмөдү көрсөтмө дегенде эң акыркы дарбаза биз менен харжаки кирип кирип келген акыры бизми kirib кирип келишин биз kiradi. кирели эми бизди колго алыш ku Ko'p көп анакаларды алып u. Hadiyalar olib berar deb muftiy abubakirdan ana chiqargan fatvosi bilan biz ko'p narsani qabul qilmasdik bizga olishga ijozat yo'q shu bilan u o'zini bizga yaqinlashtiraman dedi yaqinlashtira olmas edi душанба g'aflat uyqusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon mana shu harom ishlarni joiz qilishlik, harom ishlarni вақтинчалик olib borishlikni yomon oqibatlarini o'zimizning hayotimizda ham ko'rdikki, mana shu Imorat Islomiya davrida ko'hnorini savdo sotog'ini joiz deb bilishliklari va buni tijoratiga yo'l qo'yib berishliklari, ekin-tekiniga yo'l qo'yib berishliklari juda ham bir kulgili voqea bo'ldiki, bunda mana shu Amir Mo'mininning oxirgi qarorini ko'rganimizda ularni majallasida bosib chiqilganda avvalda u kishi aytadilarki, biz buni tijoratini, ekin-tekinini joiz deb ijozat bergan edik, chunki bunda kofirlarni zaharlashlik, ularni mana shunday tugatishlik edi. Lekin ko'rsakki, buni oqibati nafaqat kofirlarga ekan, balki mu'min musulmonlarga ham ekan, ularning farzandlari bunga odat qilishib, bu bilan o'zlarini zaharlashayotgan ekan. Shunday ekan, biz buni man qildik deb qaror chiqarildi. seyşembe Unutmaslar seni xotirda ul peymanların bordur Geçük zayi bulur bihak to'kilgan qonlaring bordur Zaman zaman o'ris zamoni keldi ruscha o'qish va o'qitish rivoj bo'ldi har yo'l bilan rus madaniyati rus tilini o'qishga o'rganishga musulmonlar qiziqtirildi bu haqda rasmiy buyruqlar turli tashviq targ'iblar ziyodalashdi ruscha bilganlarning imtiyozi bo'ldi rasmiy til davlat tili ruscha bo'lgani uchun xalqning idoraviy muomalalarining ruscha bo'lishi majburiy edi shunga binoan xalq bilan chor nochor qozoqdir no'g'oydir ishlarini tarjimonlar vositalari bilan ko'rar edilar tarjimonlar ham rahimsizlik bilan elni so'rar bir arizani yozish yo tarjima qilish uchun 10 so'm olardi. Bir Moskov oltini 10 so'm deb hisoblanadi. Inglizning George oltini, turklarning Usmonli yoxud Shod oltini Moskov oltiniga baravar deilsa, yaqin keladi. Çarşembe Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak ayakla Abdullah ibn Abbas ve Hazreti Ömer ot bilen azaplayışını, ot bilen öldürüşünü bunlar band kılgenler, yaman körgenler, necaiz digenler. Lakin Hazreti Ali bilen Halid ibn Valid bunlar ot bilen yakıp öldürüşünü caiz körgenler. Bunlar caiz körgenler. Hatta Hazreti Abu Bakir ham bunu caiz köradi. Halid ibn Valid mürtet bulgen adamlarını от bilan yakıp öldürgen paytda Hazreti Ömer ey Abu Bakr şu Halid ibn Velid'e bir narsa aytmaysizmi? Allah'ın azabı bilen azaplayaptı adamlarını. Dese o deyaptı ki men Allah'ını şunlarga musallat kılgan kılıcına inlemeyen. Yani o ham caiz görer. Ana şu sebeplik hazır paytımızda mücahitler kuprak nima işletedi? Mayın, havan, bimyak bu aslihaların asli nima? Ot payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli islom ulamolari islomiy ummat o'zlariga xalifa saylashi vojibmi sunnatmi joizmi yoki mustahabmi mana bu masalalarni bahs qilishdi bahs xulosasi mana bunday Birinchi мустахаб ikkinchi joiz uchinchi islom ummatining jumhur ulamolari vojib farz deyishdi va mana shuni to'g'ri deb topishdi Modamiki musulmonlar ilm fan siyosat sanoat va savdo-sotiq sohasida g'arbga qaram bo'lib qolar ekanlar, modamiki g'arb ularning qonlarini so'rib yashar ekan, zaminlarini qazib, uning ichidagi obi hayotlarini chiqarib olar ekan, g'arbliklardan ustun kelish va ular bilan bellashish uyoqda tursin, hatto ularga qarshi chiqishga ham aslo qodir bo'lmaydilar. Abulay, endi mumkin мен жакшы көргөндөн өзү жамаат деп коюшсу келген башка келген эки улардын гапынан таасирланбай хамма золим хаммасы мажбурлап алып жүрүптү мени да чакырсам келсек элек деген хаёлго барып чакырган мени уягын куда билет абулайстан архивде каты бар бизде agar ko'rolmasangiz abulays salomsiz xat boshlab xat yozgan salom palom ham yo'q o'shada في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاية Zamonamiz mo'minlari ajibdan ajib, kibr bilan qad ko'tarib qilarlar ujub. Jihodda ham yuribdilar bir-birin g'ajib. Bu turishda nasr bizga kelarmi do'stlar? Biz tomonga baxt shamoli yelarmi do'stlar? Ilmlisi birodarin gunohga chorlar. hadislarni o'yin qilib ilmni xorlar musulmonga makon bo'ldi kufur diyorlar bu turishda nasr bizga kelarmi do'stlar biz tomonga baxt shamoli yelarmi do'stlar qayda qoldi rijollarning matonatlari qayda endi sahobalar sadoqatlari ko'p qismga bo'linsalar jamoatlari bu turishda nasr bizga kelarmi do'stlar biz tomonga baxt shamoli еlarmi do'stlar arab ahli dunyo yig'ar qurib saroylar fasodgohga aylandilar ziyoli joylar jihodga yuz o'girdilar ilmga boylar bu turishda nasr bizga kelarmi do'stlar biz tomonga baxt shamoli yelarmi do'stlar kamaysalar bu ummatning g'amin yeganlar ko'paysalar faqat o'zim o'zim deganlar ордан кечип күфүргө кол берсалаганлар бул турушта насыр бизге келерми достор биз томонга бакыт шамолы ыйылармы достор нифок ахли ийткодну бузуптур караң энди иса туура юлну тополмай garang bugun dinga sadoqatni самодан so'rang бу turishda nasr bizga kelarmi do'stlar биз томонга baxt shamoli yelarmi do'stlar энди көпчүлүккө маалым болмаган машум хабарга навбатны беребиз. iymonimiz uchun imtihonlar Куран Карим insoniyatga бир ихтиёрду. Бизге берген ne'matlaring behisobdir qur'on karim insoniyatga bir xitobdir insoniyatning baxtu saodati uchun nozil qilingan Robbimizning kalomi бўлмиш Qur'oni Karim kitob shakliga keltirilgach yana ham mustahkamlandi. Tarixda hech bir kitobning Qur'onchalik dushmani bo'lmagan. Shunga qaramasdan dunyo bo'ylab eng ko'p chop etiladigan va eng ko'p tarqaladigan kitob ham Robbimizning ushbu kalomidir. Har millatga tanim birar hidoyatdan qalblar bo'lar munavvar har bir oyatdan o'zlariga nozil qilingan ilohiy kitoblarni xohlagancha o'zgartiravergan yahud va nasorolar ham ushbu kitobning bir harfini o'zgartira olmagan va olmaydilar ham. Chunki buning himoyasini Alloh subhanahu va taolo o'z zimmasiga olgan. Musulmonlarda quvvat bo'lmagan ushbu tog'otlar davrida Qur'onimiz behisob yoqildi va topdaldi. Kofirlar o'z alamlarini qog'ozdan bo'lgan mana shu Qur'oni Karimdan oladigan bo'ldilar. Hatto musulmonlarning jig'iga tegish maqsadida har bir harfiga uni o'qigan kishi uchun 10 tadan savob yoziladigan ilohiy kitobni yoqishga tushdilar. Shulardan eng mashhuri Amerikalik nasoro la'nati Terry Jonsdir. Insonlarning qadri bor imonsiz yolni bular xoli qur'onsiz qur'on karim insoniyatga bir xitoqdir bizga bergan ne'matlaring behisobdir bu mal'un kechagida yana Qur'oni Karimni yoqmoqchi ekanligini va buning uchun amerikaliklarning motam kuni bo'lmiş 11-sentyabrni tanlaganini e'lon qildi. Quyida uning so'zlagan so'zlarining aynan tarjimasini tinglang. Our liberties are being taken away from us. Our freedom of speech Bizdan ozodligimiz tortib olinmoqda. So'z erkinligi shu darajada quyi tabaqaga tushirib qo'yildiki, hatto undan asar ham qolmadi. Konstitutsiyamizning 2-bandi, ya'ni qurolga ega bo'lish huquqi o'zgartirilmoqda. Bundan maqsad xalqimizni qurolsizlantirish. This is all being done by the great Satan Obama. Bu ishlarning tepasida katta shayton Obama turibdi. U yana milliy xavfsizligimizga rahna soluvchi din ya'ni islomga ko'z yummoqda. Ya'ni islomga qarshi kurashni qoniqarli olib bormayapti. Konstitutsiya himoyasi va 11-sentyabrda qurbon bo'lganlar xotirasi uchun biz dunyo bo'ylab 2998 ta ommaviy Qur'on yoqish namoyishini o'tkazamiz. 2998 Qur'ons. One Qur'on for every victim of 9-11, a worldwide burning of 2,998 Qur'ons. 11 сентябрда qurbon bo'lgan har bir inson uchun bitta Qur'on yoqiladi. Islomga qarshi namoyish va konstitutsiya himoyasi uchun Amerika bir butun jasad bo'lib 2998 ta Qur'onni dunyo bo'ylab yoqadi. Bizga Qur'on yuboring. Balki siz 11-sentyabr фожиясында yaqinlaringizni, tanish bilishlaringizni yo'qotgandirsiz. Yoki siz faqat ozodlik uchun biz bilan yelkama-yelka turmoqchidirsiz. Islam is a religion. Islom bu insonlarni, ayollarni haq huquqlaridan mahrum qiluvchi dindir. Bu din qotillik, jinsiy tajovuz, qiynoqlar va azob berish dinidir. Ular musulmonlar islom dinini Muhammadni yoki Qur'onni tahqirlashga botina olgan har bir nasoroni va boshqalarni o'ldirishda davom etaveradilar. Let us during 9/11 send them a very clear message that we shall not bow to their intimidation. Kelinglar 11 sentabr arafasida biz ularning tahdidlariga bosh egmasligimizni va biz yelkama-yelka turib ozodligimizni ва Америка конституциясын хамоя кылышыбызны көрсөтүп кое элек. Бизге кошулуң. Эй Америка, оякка тур. Join with us. Stand up America now. Stand up America now. Nozil bo'lsa agar tog'ga ushbu Qur'on hatto qo'rqqanidan portlagaydi. mana qur'onga iymon keltirgan ey mu'minlar kofirlar bu qilmishlari bilan bu muqaddas kitobning hurmatini kamaytira olmasligi ayon va bu bilan ular Qur'onga ziyon yetkaza olmaydilar aslo. Lekin bu achinarli holat. Siz bizning iymonimizga ziyon yetkazishi mumkin. Agar biz bunga jumbushga kelmasak, agar biz bunga qo'limizni mushlab stolga urmasak, agar biz bunga qo'limizga qurol olib Qur'on dushmanlarini o'ldirmasak, loaqal Robbimizdan mana shu man'unlar ziddiga nusrat berishini ixlos bilan yo'l barab so'ramasak, bizning Qur'onga keltirgan iymonimiz soxta bo'lib qolaveradi. Nemat ichra nematlarning buyugidir. Qalbim va iymonga ek suyugidir. Ey Alloh, o'zing bu dushmanlarga kifoya qil. Bizga kofirlar ustidan g'alabalar nasib qil. öz kaloming dushmanlarini bizning qo'llarimiz bilan jazolagan va azoblagan. Chunki sen doimo g'olib bo'lgan zotsan. Zotsan. Karim insoniyatga bir xitoqdir. Bizga bergan ne'matlaring behisobdir. Endi navbat qori Ravohaga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulih Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Bugungi mavzu bu hifzul lisani va fadlus samti. Shu mavzuda ozgina eslatma qilamiz. حفظ اللسان تلني ساقلاشليك وفضل الصمت والسكتنا فزيلته shu to'g'risida gapirib o'tamiz alloh subhanahu va taolo bir necha oyatlarda bu narsaga ishora qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha hadislarda bu hozirgi aytib o'tgan mavzuimiz to'g'risida hadislar rivoyat qilgan alloh taolo ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma yalfizu min qawlin musulmon odam yoki bo'lmasam biror bir kishi biror bir kalimani lafz qilmaydi ya'ni nutq qilmaydi illo o'sha nutq qilgan vaqtida kitobat qilguvchi farishtalar oldida hoziru nozir bo'ladi bitta kalimani gapirasiz albatta oldingizda farishtalar hoziru nozir bo'ladi alloh subhanahu va taolo keyingi oyatda va inna alaykum lahafizin kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun albatta sizlarning ustingizlarda лахафизин мухафаза кылуучу текширип туруучу фаришталар бар кираман катибин булар кираман катибин аламуна ма тафалун сизлер неме кылып турганыңларды билип турат бу оят ham ишаратки inson nima gapirsa nima qilsa hammasi kitobat bo'lguvchi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifni <coughs> bayon qilib man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran aw liyasmut buxoriy rivoyati kim allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa falyaqul hayron yaxshini gapirsin avl yasmut yoki sukut qilsin gapirayotgan kalimasi yaxshi bo'lmasa sukut qilsin deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam allohga iymonni shartida bayon qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda innal abda لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم endi bir الله سبحانه وتعالى رازلي يولد roziligi yo'lida bir bu kalimani tafakkur qilib ham o'tirmaydi yaxshiligini mohiyatini chuqur bilmagan holatda tafakkur qilmasdan gapiradi alloh subhanahu va taolo o'sha kalima sababli alloh taolo u kishini darajatini ko'tarib yuboradi chunki olloh roziligi yo'lida gapiryapti bu kishi yana bir kishi borki alloh subhanahu va taoloni g'azabi yo'lida ya'ni noo'rin bir kalimani o'ylanmasdan netmasdan gapiradi o'sha kalimani mohiyatini ham bilmaydi bu qanday kalima ekanligi alloh subhanahu va taolo o'sha kalima sababli jahannamga tushiradi bir kalima sabab shuning uchun og'izdan chiqayotgan har bir kalimani alloh subhanahu va taoloni huzurida javobgarligi bor o'sha gapirayotgan gapimizni ertaga qiyomat kunida sarhisob qiladigan o'rinda turamiz alloh subhanahu va taolo o'zi oson qilsin endi bu umumiy musulmonlarga bo'lgan xitob har bir musulmonga bo'lgan xitob bo'lsa mujohidlar miqyosida bu hukmlar yanada kuchayadi bu hukmlar chunki alloh subhanahu va taolo bu jihod ne'matini umumiy musulmonlarga bermasdan mujohid toifasini tanlab bergandan keyin bu toifa bu hukmlarga bu ishlarga ko'proq mahkamroq bo'lishligi shart namima g'iybat bo'xton bekorchi safsata lag'uvlardan albatta mujohid uzoq bo'lishligi kerak bu alloh subhanahu va taolo buyurgan hukm bo'ladi muallif rahimahulloh ham o'shani bayon qiladi وأولى الناس بحفظ ألسنتهم هم المجاهدون في سبيل الله حيث أكرمهم الله بهذه العبادة عبادة الجهاد وحباهم بهذه الشعيرة دون غيرهم فمن تمام شكر هذه النعمة حفظ اللسان عن اللغو وكثرة المزاح والغيبة والنميمة والجدال والمراء فقد كنا boyagi g'iybat bo'xton emas, balki bu yerda muallif rahimahulloh mujohidga rosa ehtiyot bo'lishlik kerak bo'lgan hukmlar lag'u. Birinchisi lag'udan ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki mujohidga Alloh subhanahu va taolo jihod ne'mati bilan mukarram qildi. Endi Alloh taologa bu jihodni shukronasini ado qilishlik kerak. shukrona ado qilishlik faqat allohga shukr desak-ku, lekin haqiqiy amalan shukr qilmasa shuning uchun bir odam shukr demasa yo og'zida lekin Alloh man qilgan narsalardan qaytaradigan bo'lsa eng katta shokir shu bo'ladi shuning uchun bizga alloh va taolo jihad ne'mati bilan muyassar qildi bizni biz alloh taologa birinchi amalan shukrona qiluvchi kishilardan bo'lmoqligimiz kerak hattoki nusrat yaqinlashsa hattoki alloh va taoloni futuhatlariga alloh taoloni yordamiga loyiq kishi bo'lsak birinchi lag'u bekorchi safsata gaplardan ehtiyot bo'lmoqligi kerak mujohid tilini ehtiyot ikkinchisi kasratul mizah, mizah. bu ham oralarimizda uchrab turadigan narsaki ko'p mazah qilishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam haq narsa bilan mazah qilgan e ikki quloqlik shunga o'xshagan e, kampirlar jannatga kirmaydi kampirlar jannatga kirmaydi ya'ni kampir holatda jannatga kirmaydi degan yosh bo'lib jannatga kiradi shunga o'xshagan haq kalima bilan mazax qilgan rasululloh hadis sharifda men faqat haq kalima bilan mazax qilaman degan hadislarda rivoyat qilingan ammo haq bo'lmagan kalimalar noo'rin bo'lmagan kalimalar ko'p mazahlashlik insonni burdini ham ketkizadi shuning uchun ko'p mazax qilishlikdan ham saqlanishligimiz kerak g'iybat g'iybatdan ham inson juda uzoq bo'lishlik kerak ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithmun va la tajassasu va la yaghtab ba'dukum ba'dha ba'zilar ba'zilarda g'iybat qilmanglar ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta sizlardan birortangiz o'z birodarini go'shini o'laksa bo'lgan holatda yeyishlikni yaxshi ko'radimi fakarihtumuhu karih ko'ryapsizlarmi фаттакулла аллахтан коркуңлар ким өзүнүн биродарыны o'laksa bo'lgan holatda go'shtini yeyishni yaxshi ko'radi hech kim yaxshi ko'rmaydi demak yaxshi ko'rmaysizlar g'iybat qilmanglar g'iybat qilishinglar go'yoki birodaringizni o'laksa bo'lgan go'shti deb alloh subhanava taolo bayon qiladi bu g'iybat namima chaqimchilik chaqimchilik bu dinga zarar bo'lgan o'rni birodarlarni ulfatchiligini yo'qotishligi yoki bo'lmasam o'sha noo'rin hech kerak bo'lmagan o'rinda ham bir biriga chaqma chaqallik qilishlik bu namima hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflardan nammam ya'ni chaqimchi to'g'risida juda ko'plab hadislarda rivoyat qilgan bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. balki ba'zi o'rinda ham eshitib qolamizki bir birodarning gapini ikkinchi birodarga borib u to'g'risida gapirilgan gapni kichkina gapmi katta gapmi borib chaqiradi aytadi o'sha bilan o'rtada ixtilofatlar nizolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi shuning uchun chaqimchilikdan ehtiyot qilishlik kerak endi ba'zi o'rinda o'zi qasd qilmagan holatda gapirilib qo'yiladi bu chaqimchilik qasd qilinmagan bo'lsa bu kishiniga chaqimchi nammam deb hukm qilinmaydi lekin ba'zi o'rinda qasddan shu odamni gapini shu odamga yetkaziladi odamlar to'g'risida bir biri to'g'risida gapirganman mana shu odamni nammam deyiladi ya'ni chaqimchi deyiladi o'shandan ehtiyot bo'lishligimiz kerak gunohi kabiralardan hisoblanadi val jidal tortishishlik ulardan ham ehtiyot bo'lish kerak mujohid ko'p tortishuvlar bo'ladiki ajablanarli holati ikki taraf tortishayotgan taraflarga qarasangiz o'sha tortishayotgan masalasini to'liq bilmaydi o'sha tortishayotgan masalasida biror bir hadisni ham to'liq bilmaydi tortishadi lekin tortishadi tortishadi tortishadi alloh taolo qur'oni karimda rasulahu tortishmanglar fatafshalu muvaffaqiyatsiz bo'lasizlar tortishmanglar rasululloh alayhi hadis sharifda bir odam bir kalimani yoki bo'lmasam bir ilmni jidol qilishlik uchun ya'ni tortishishlik uchun yoki bo'lmasam o'sha o'qiyotgan olgan ilmi sababli raqibini yengishlik uchun o'qiyotgan bo'lsa katta idob itobni rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishiga va'da qildi ba'zi o'rinlarda uchrab qoladiki bir kalimani mana shu hadis menga aytib bering shu shunaqa hadis bormi yoki shunaqa oyat bormi deb savol tushadi o'sha hadisni mukammal aytasiz yoki biror bir shu xususda oyatni aytganingizdan keyin uchragan holatlar o'zimizni voqeimizda ko'rilgan holatlar aytaman o'sha hadisni yoki aytilayotgan oyatni eshitib sizdan eshitib borib turib haligi tortishadigan odamga borib aytadiki manaqa hadis bor yoki manaqa oyat bor mana deb atay tortishishlik uchun oyatni hadisni o'rganadi u to'g'ri kelmaydi ahmad ibn hama rahimaulloh ilm nima uchun o'rganiladi hadis nima uchun o'rganiladi deganda de, inson birinchi bo'lib o'zidan jaholatni bilmaslikni ketkazishligini o'rganishlik bo'lgan ilm haqiqiy xolislik bilan o'rganilgan ilm bo'ladi deb hisoblangan endi bir hadisni bir oyatni haligi tortishgan odamga borib o'chirib qo'yaman og'zini yuvib qo'yaman deb o'rganiladigan bo'lsa bu kishi gunohkor bo'ladi o'sha jidaldan o'sha tortishuvdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak val miro bu ham tortishuv sarasiga kiradi ko'p bir masalani ushab olib o'shanda qattiq ketib tortishib tortishib tortishib shuning uchun bu holatlarni albatta o'zimizdan yo'qotishligimiz kerak bu aytilgan narsalarni o'rniga yaxshi sifatlarni o'zimizda mujassam qilishligimiz kerak hifzul lisonni ya'ni sukutni o'ziga mujassam qilishlik uchun tilni saqlashlik uchun nimalarga e'tibor berishlik kerak deganda ulamolar bayon qilgan ekanki ollohni zikri bilan doim bo'lishlik kerak tilni doim ollohni zikri bilan mashg'ul qilishlik kerak alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin <coughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi va yadihi ibn hibbon o'zlarini hadis to'plamida keltirgan ya'ni qo'lidan ham tilidan ham musulmonlar zarar topmagan kishi haqiqiy musulmon endi sizni tilingizdan bir odam zarar topsa sizni qo'lingizdan bir odam zarar topsa haqiqiy musulmon bo'lmaydi shuning uchun hammasi tilga o'sha sukut alomatiga tegishli narsalar gapirilyapti alloh taolo o'zi muyassar qilsin ba'zi bir eslatmalar edi alloh taolo o'zi ham eshitgan narsalarga amal qiladigan kishilardan qilsin endi esa navbatni yahudiylar haqidagi mavzuga beramiz isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli muhojir mujohidlar o'tgan suhbatimizda sayyohniz bitiklarining iso masihni barcha unutsin degan joyida to'xtagan edik. Kitob matnining davomi. Unga ergashganlarga qarshi kurashmoq zarur, chunki ular bizning dushmanlarimizdir. Bizning sharhimiz. Bu matnda sayyohniz donishmandlari unga ergashganlar deb masihi olamini aytyaptilar chunki masihiylar o'zlarini biz iso masihga ergashganlarmiz deb da'vo qiladilar shunga ko'ra o'z nomlarini masih nomidan biz masihiylarmiz deb qo'yib olishgan masih masih qiluvchi silovchi ma'nosini anglatadi ular masihni o'z tillarida Христос deb номлаб олишган. Христос дегени qadimgi Yunon tilidan bo'lib, silovchi emas, silangan demakdir. Ya'ni Xudo tomonidan payg'ambarlikka silangan, tanlab olingan kishi deganini anglatadi. Ana shu Xristosga ergashganlarini bildirish uchun ham o'zlarini biz xristianlarmiz deb ataganlar. ularning yana bir nasroniylar degan nomi ham Iso alayhisalom Falastindagi Nosira nomli shaharda tug'ilgan deb o'ylashib, o'zlarini shu shahar nomidan biz nasroniylarmiz deb nomlab olishganki, bu bilan ham Iso Masihga ergashganlarini ta'kidlaydilar. Aslida esa hozirgi nasora olami iso masihga ergashmagan ergashgan bo'lganlarida edi nasroniylar musulmon bo'lgan bo'lardilar chunki qo'llaridagi injillarida uni har qancha buzgan bo'lsalarda baribir iso alayhissalomning o'zlariga ergashganlarga o'zlaridan keyin keladigan payg'ambarga ergashishni vasiyat qilgan joyi qolgan. Iso ruhullohning bu vasiyatlarini biz bajarganmiz va shunday qilib Masihga yu jamiki payg'ambar alayhi musallamlarga biz musulmonlar ergashganmiz. Yahudiylar nasroniylarni nomlariga qarab Iso Masihga ergashganlar shular deb yuradilar. Ammo ular bizning dushmanlarimizdir deganlarida yahudiylar tarixiy haqiqatni ifodaladilar negaki nasroniylar butun tarixlari davomida yahudiylarni sizlar bizning nauzubillah xudomizni xochga osib yuborgansizlar deb quvg'in va ba'zi ba'zida qirg'in ham qilib kelgan bo'lganlar umuman yahud qavmi nasroniylar bilan birga yashashdan ko'ra musulmonlarga jizya to'lab zimmiylik himoyasi ostida tinch osoyishta yashab yurishni ma'qul ko'rganlar. Shuning uchun nasroniylar bostirib kelgan yurtlardan yahudiylar musulmonlar bilan birga chiqib ketarkanlar. Misol uchun 1492-melodiy yilda Andalusni nasroniylar batamom egallaganlarida yahudiylar ham jamoa jamoa bo'lib Shimoliy Afrikaga hijrat qilib chiqqanlar. Bu matnda Yahudi donishmandlari Nasoro olamiga bo'lgan shu tarixiy adovatlarini ifoda etganlar va shu dushmanchilik bois unga qarshi kurashmoq zarurligini o'z qavmlariga uqtirmoqdalar. Keyingi matnda bu kurashlarida Yahudmas xalqlarining nimasi nishonga olinishi kerakligini ko'rsatganlar kitoblarining matni Hoylarning davlatlarini buzib yuborish kerak bizning sharhimiz ana davlatlarimizni buzib yuborishlari ularga kerak ekan zeroki har qanday xalq agar davlati bo'lsa u kuchli bo'ladi davlat degani albatta rahbarlikning bir boshning bor bo'lishini taqozo etadi va u shu xalqni birlashtirib turadi. Birlashgan qavmda esa kuch paydo bo'ladi. Yana davlatning qurolli kuchlari, qurol aslahalari, mirshablari, qozilari, qamoqxonalari, iqtisodi, yer usti va yer osti boyliklari, pul mol xazinasi va hokazo shu xalqning kuch qudratini ta'minlaydigan narsalari bo'ladi. Xulosa, davlati bor qavm garchi kichik bo'lsa-da kuch qudratli bo'la oladi. Mana buning misoli sifatida Yahud qavmini oling. Oz sonli bo'lsalar-da davlatli bo'lganlardan keyin ularga endi hech kimning tishi o'tmay qolgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida qanaqa qurol aslahasi bo'lsa, Bu Isroil davlatida ham shulardan bor. Aksincha, davlatsiz qolgach, bizning islom ummatimiz 1 milliarddan ko'p bo'lsak ham eng xorlangan qavm bo'lib turganmiz. Mana nima uchun yahudiylar bizning kuch-qudratimiz manbasi Usmoniylar davlatimizni to ag'darmagunlaricha tinib tinchimagan bo'lganlar. Ko'rib turganimizdek, bu Sion bitkilardagi xoylarning davlatlarini buzib yuborish kerak deb bitib qo'yganlari ham shunchaki qog'ozda qolmay, izchil amaliy bo'lib bormoqdadir. Boshqa davlatlarni buzib yuborib, xalqlarini parishon holga keltirsalar, ularning ustidan hukmron bo'lishlari yahudiylarga juda oson bo'ladi-da. Qarang, bu ablahlar nishonni qanchalar aniq olganlar, olamdagi ko'z o'ngimizda yuz berayotgan jarayonlar, hatto eng kuchli va eng boy davlatlar aholisining o'z turish turmushlaridan qanoat hosil qilmay, tobora parishonlikka, tushkunlikka tushib borayotganlari insoniyat tanasini yemirib borayotgan mana shu Yahud nomli qurtlarning вайронкор Ko'p zamondoshlarimiz bular albatta булар албатта яхудийлердин иши u, biroq yahud qavmi bu бу бузгунчиликларини tariqada, тарикада tarzda тарзда амалий borishlarini aniq ayta айта Yahud jinoyatchilar жиноятчилар мисли suvdagi сувдаги bir бир нима борлигини u Ammo tutay desang, qo'lingdan silliq sirg'alib tushib ketaveradi. Buning sababi nimada? Sababi mana bunda. Kitoblarning matni. Buni biz maxfiy tarzda qilmoqimiz lozim, toki dushmanlarimiz ularga qarshi kurashayotganimizni tushuna olmay qolsinlar. Bizning sharhimiz sizga qarshi xufyona kurashayotganlardan keyin aynan dushmanlik qilayotganlarini payqamay ham qolasiz da. Yahudi mahallada yon qo'shningiz, ishxonada hamkasbingiz sizni ko'rganda mudom yuzida tabassum bilan shirin muomalada bo'ladi. Shulardan keyin sizga dushmanlik qilayotganini xayolingizga ham keltirmaysiz-da. Ammo shu paytning o'zida o'zining Yahudi sheriklari bilan sizga qarshi qo'llaridan kelgan yomonliklarini qilayotgan bo'ladilar maxfiy tarzda. Shaxsan o'zimiz ham vatandaligimizda aynan mana shunday holatni yahudiy qo'shnilarimiz tomonidan payqagan, ko'rgan bo'lganmiz. Shu haqdagi ushbu mashhur qissani keltirishni shu joyda o'rinli deb bildik. Musulmon kishi bilan bir yahudi qo'shni bo'lib yashagan ekanlar. Ittifoqo Yahudiyning uyidan bir ilon chiqdi. Shunda u yugurlagancha musulmon qo'shnisini chaqirib kelibdi. Musulmon kishi kelib, haligi ilonni o'ldirib ketibdi. Buni ko'rib turgan Yahudiyning xotini eriga qarab, "Siz qanaqa erkaksiz? Uyingizdan chiqqan ilonga qo'shni erkakni chaqirib keldingiz-a?" deb qo'yibdi. Shunda Yahudi er bunday ibrat omuz javob beribdi. Ey xotin, ayolligingga borib, aqling kamroq da sening. Bu ilon mening dushmanim. Musulmon qo'shni ham mening dushmanim. Sen ko'rmaysanmiki, men ikkala dushmanimni bir-biri bilan to'qnashtirib qo'ydim. Bordi-yu, ilon musulmonni chaqib o'ldirib qo'yganida ham bir düşmanımdan qutulib menga foyda bo'lardi. Endi bu musulmon ilonni o'ldirdi. Bunda ham yana bir düşmanımdan qutulib menga foyda bo'ldi. Endi tushundingmi, xotin? Ushbu sof yahudona ish tutish tariqalaridan bir yorqin namuna bo'ldi. Shunday emasmi, qadrli mu'minlar? Bu oddiy maishiy turmushdagi kofir yahudilarning zarar kunandaliklari endi o'z Isroil davlatlari qo'llariga kiritib bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa katta davlatlar miqyosidagi bashariyatga yetkazayotgan juhudlarning ziyonlari qanchalar bo'lsa, bu ziyonkorliklarida ular haligi Yahudi qo'shniga o'xshab na bir dayyuslikdan, na biror bir boshqa tubanlikdan aslo tap tortmaslar. Bu haqda bitiklarida quyidagi satrlarni bitib qo'yibdilar. Insoniyatga qarshi maxfiy kurashayotganlarini shu insoniyat tushuna olmay qolsin uchun kitoblarning matnining davomi. Buning uchun biz mana bu hikmatli vositalarni qo'llamog'imiz lozim. Ayyorlik, pastkashlik, munofiqlik xoinlik maxfiy yashirincha zo'ravonlik va xoylarga nisbatan murosasizlik bizning sharhimiz o'zini men insonman deydigan har bir kishi uchun bular eng razil tubanliklar bo'lsalar da kofir yahudiylar nazdida bular qo'shtirnoq ichida hikmatli vositalar emish uyalmaydilar ham butun qavmlarga hech uyalmay netmay shu qabohatlarni qo'llashni o'rgatib o'tiribdilar. Zotan dindorlik u yoqda tursin, oddiy insoniylikdan ham chiqib ketib bo'lgan bu ins shaytonlari yahudlar uchun mardlik, vafo, sadoqat, vijdonning qiynalishi, or nomus kabi sifatlar kerakmas ortiqcha yuk ezmalik hisoblanadi. Yahudiylar bilan ozmi ko'pmi muloqotda bo'lganlar ularda faqat amaliy foyda, moddiy yutuqqa intilish kuchli rivojlanganini, yuqoridagi yaxshi sifatlarni esa hissiyotlarga berilish deb hisoblashlarini sezadilar. Bitiklarida endi keladigan matnlarida yahudiylar bunday olijanob insoniy his tuyg'ularni qoralaganlarni ko'ramiz. Endi Yahud qavmiga tavsiya etgan boyagi tubanliklarini amalda ko'ra vergandan keyin насронийлер ham yo natsistlar ham yoki boshqa bedin kofirlarning o'zlari ham yahudiylardan nafratlanishlari, ularni quvg'in va qirg'in qilishlari bejiz emas ekan, deysiz da beixtiyor. Bu matnda Yahudilarning kurashish vositalaridan biri sifatida xoylarga nisbatan murosasizlik deb o'zlarining tamomiy bashariyatga bo'lgan murosasiz chuqur adovatlarini o'z qo'llari bilan mana bitib qo'yibdilar. Endi bitiklarining davomida bu pastkash kurash uslublarini qanday qo'llashlari yo'llanmalarini ham beribdilar. Kitoblarning matni. Qanday bularni qo'llaymiz? Birinchi, buning uchun asta-sekin xoylarning ishonchiga kirishimiz kerak. Bizning sharhimiz. Demak, yahudiylar o'zlarining insoniyatga qarshi kurashlarining boyagi o'ta pastkashlik uslublarini qo'llay olishlari uchun shu insoniyatning ishonchiga kirib olishlari kerak ekan. Nega? Чүнки uzoq zamonlar davomida Yahudilarning doimiy xiyonatkorliklari sababidan xalqlar "У еврей" deb ularga ishonmay qo'ygandilarda. Birov ishonmay tursa, unga yaqinlashib bo'ladimi? Shuning uchun sayyohniz donishmandlari o'z qavmlari oldiga shu vazifani qo'yganlarki, nima qilib bo'lsa ham Yahud mas xalqlarining ishonchlariga kirib olinglar deb va bu ishning tez bo'lmasligini, asta sekinlik bilan bo'la olishini yu bunga vaqt talab etilishini ham nazardan qochirmaganlar. Endi xoylarning ishonchini qozonish kerak bo'lganmi? Demak, Yahudi ilonlar Yahudmas xalqlar bilan ro'parama-ro'para ochiqchasiga kurashmoqchi emas, balki u qavmlarning ishonchlariga ichlariga kirib olib, o'z zaharli nishlarini solmoqchilar. Ularga asrlar davomida ishon qiramay kelgan xalqlarning ishonchlariga Yahudi g'alamislar qanday qilib kira oladilar? Buning uchun Sayyuhniz donishmandlari bu Sion bitiklarida o'z Yahud qavmlariga qaysi va qanaqa yo'llarni ko'rsatib berganlar? Bular haqida inshaalloh yanagi jumada suhbatlashamiz. E'tiboringiz uchun Alloh ajrlar bersin va jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar. Dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Isroil, Isroil, shaytonni qilding qo'y. mani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron navbat tibbiyot haqidagi mavzuga keldi tib an nabaviy birinchi qism muqaddima alloh taolo yuborgan elchilarning insoniyat tarixida qoldirgan asari ko'p qirralidir Elchilarning zimmasidagi vazifa nafaqat yagona ilohga bo'lgan e'tiqod va amal qilinadigan shariat asoslarini o'rgatishgina emas, balki shu bilan birga Alloh taoloning nazdida nima harom va nima halol, nima gunoh va nima savob ekanligini bayon etish ham bo'lgan. Ularga berilgan risolat albatta diniy masalalar bilan cheklangan emasdir. Ular keltirgan ulkan boylik bu yaralmish borliq haqida yaratuvchining cheksiz ilmidan nasiba olib, uning yordamida o'z ichki va tashqi olami bilan muvozanatga erishish orqali insonning dunyodagi hayotini yengillatish, go'yo inson bilan atrofdagi mavjudot o'rtasida o'ziga xos hamohanglik va mutanosiblik barpo etish edi. Insonning ruhi va tanasiga zaxm yetkazuvchi kasalliklar ba'zan Allohning sinovi o'laroq keladi. Ba'zan esa jazo tariqasida kechadi. Barcha kasalliklarga shifo mavjuddir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam guvohlik beradilarki, Alloh kasalliklarni ular bilan birga ularning shifolarini ham yaratgan. Kasallikka durust munosabat, bexato tashxis va davo uslubi eng muhim omillardan hisoblanadi. Tibbiyot butun bir sivilizatsiyalarga nisbatan bo'lsin, alohida bir shaxsga nisbatan bo'lsin, uzoq tarixga ega. Tabiblarning davo uslublari xato bo'lib chiqqan holatlari ham juda ko'p bo'lgan va bo'lmoqda. Ba'zan esa to'g'ri uslubni ham topib qoladilar. Din tibbiyotni inkor etmagan, balki aksincha yaratuvchining qonunlariga muvofiq ravishda bu sohani rivojlantirishga har bir davrda targ'ib etib kelgan dinga asoslangan tibbiyot kasallikning tub mohiyatini teranroq mushohada etadi hamda undagi davo uslublari ham kengdir u davolash uslublari halol sanalgan dori o't giyohlar bilan birga insonning iymoni irodasi hamda yagona shifo egasi bo'lmish Allohga yo'nalgan duo kuchiga bog'liq bo'lmish ruhiy davolash uslublarini ham taqdim etadi. Mazkur mavzular so'nggi payg'ambar bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallam tomonidan meros qolgan tibbiyot, tib an-nabaviyaga, ya'ni payg'ambar tibbiyotiga bag'ishlangandir. Alloh Qur'onda kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. shuaro сураси 80 оят Бу барча muolaja услублари учун, ҳатто энг zamonaviylari учун ҳам беқиёс илова хизматини o'taydi Аллоҳ таоло ўз раҳмати ила шу жумладан ушбу рисоладан ҳосил бўлган илмлар воситасида ҳам bizlarning barcha jismoniy ruhiy va axloqiy dardlarimizga shifoi komil bersin Модамики barcha narsa shu qatorda bizlarning jismimiz va ruhlarimizga yetajak kasalliklar ham avvalda qazoy qadarda bitib qo'yilgan ekan, Allohning taqdiriga qarshi tura olish mumkin emas-ku. Qazoy qadar nima ekani hamda unga amalda qanday iymon keltirish lozimligini bilish uchun sahih aqida manbalariga murojaat qilinsin. Ammo qarshi tura olish masalasiga kelsak, muolaja qarshi turish emas, balki Аллах рахматынын намоён болушуга сабап hamda o'sha jarayondagi ishtirokdir. Alloh hech qanday qonunlarga bog'liq emas. Inson esa aksincha. Allohning payg'ambarlar orqali ma'lum etgan shar'iy irodasi shuki, inson moddiy va g'ayrimoddiy qonunlar va qonuniyatlar vositasida yaratuvchining cheksiz rahmati va qudratiga murojaat etsin. o'zining insoniylik qudrati va imkoniyatida borini ishga solsin-da, natijani esa Alloh taologa havola etsin. Payg'ambar alayhissalomdan bir badaviy savol qildi. Biz zarardan saqlanish uchun bir-birimizga dam solamiz. Dorilar bilan davolanamiz. Shu bizni Alloh taqdir qilib qo'ygandan saqlay oladimi? Payg'ambar javob berdilar: shuning o'zi Alloh taqdir qilib qo'yganidir hadis abu huzomadan rivoyat etilgan imom ahmad hadislar to'plamida keltirilgan ya'ni bu bilan payg'ambar alayhissalom bayon qilmoqdalarki bizlarning amallarimiz avvaldan Allohga ma'lum agar biz bir amalni qilsak demak bu amalimizni Alloh azalda bilgan va taqdirda shunga muvofiq natija bitilgan мабодо бошкача амал кылсак демек натыйжасы ham taqdirda o'sha amalga muvofiq bitilgan shunday ekan natija o'laroq taqdir etilgan shifo bizlar qo'llagan muolaja va davoning sababi bilan yozilgan agar siz Alloh taqdim etgan sabablarni ro'yobga chiqarmas ya'ni davolanmas ekansiz u holda Alloh uchun ham sizga shifo berish uchun sabab mavjud emasdir. Alloh dardlarni yaratgan, ular bilan birga shifolarini ham yaratgan. Bas, shifolaninglar. Rivoyat qilinadiki, Ibrohim alayhisalom bir kuni Allohga munojat qildilar. Rabbim, dard kimdan? Mendan degan javob bo'ldi. Shifo kimdan? savol berdilar payg'ambar. so'ng mendan degan javobni oldilar u holda shifokorning nima keragi bor deb yana ibrohim alayhissalom savol berdilar shifokor uning qo'liga men shifo nozil qiladigan kishidir javob berdi Alloh har qanday dardga davo mavjud bo'lib agar u to'g'ri tanlansa inson Allohning irodasi ila shifo topgay bir badaviy savol qildi Ya Rasulullah, davalanishimiz zarur mu? Peygamberimiz cevap kıldılar. Ha, davalaninglar, Allah dardlarını nazil kılgen, ular bilan birge dava usullarını, yani halal darilarda şifan ham nazil kılgen. Kimdir ularini biladi, kimdir bilmeydi. Bundan bir neçe istisnalar mavcud ki, ular qarilik va o'limdir. moddiy kasalliklarni davolash uchun turli xil uslublar qo'llaniladi bunga davolovchi badan tarbiya giyohlar yordamida davolanish tibbiy parhez turlari tibbiy muolaja va boshqalar kiradi shu bilan birga iymonli kishilar uchun ulkan shifo quvvatiga ega bo'lmish sohalar ochiladi iroda kuchi tavakkul qilish xayr sadaqa tavba va istig'for, muhtojlarga yordam berish, ruqiya, ya'ni shifolanish uchun aytiladigan duolar va Allohning maxluqlariga rahim shafqat qilish. Endi Sheyx Hizazining navbatdagi so'zlarini tinglaymiz. إذا نقول الترجيح هنا وارد وهو ذكر سبب النزول وهو نص عند النزاع هذه ثم نقول Шундай bo'lar ekan, низо bo'lgan пайтда masalaning to'g'risini топишлик uchun oyatning нозил bo'lish сабабига murojaat qilish лозим bo'ladi. va yana tarjih, ya'ni masalaning to'g'risini topishlik uchun bizga lug'aviy dalillarga va shar'iy tushunchaga tayanishimiz kerak bo'ladi. Lug'aviy dalilga kelsak, Alloh taolo bu oyatni ko'pgina usullar bilan bayon etdi. Oyatdagi balog'at usullaridan bo'lgan mavsufga, ya'ni sifatlanganga cheklangan sifat borligi Mana oyatga e'tiborimizni qaratamiz. Kama sana qala Alloh taolo: "Man lam yahkum bima anzalalloh" qad fa ulaika هم الكافرون أولئك هم الكافرون جملة اسمية معرفة الطرفين جيء بها جوابا للشرط kimki Allah nazil etgan din bilan hukm qilmasa, bas ular kofirlardir. Ikki taraflama ma'rifa bo'lgan jumladir. Ya'ni ismi ishora bo'lgan fa ulaika ma'rifa va al kafirun xabar ham ma'rifa. Bu oyatdagi kufr Alloh nozil etmagan narsa bilan hukm qilyapganlarga sifat bo'lyapti. Alloh bu oyatda kimki Alloh nozil etgan din bilan hukm qilmasa deb shart qilib, so'ngra shu shart ketidan javobi kufr ekanligini bayon qilmoqda. Demak, har ikki mubtado ham, xabar ham ma'rifa bo'lsa, bu jumla hasr va qasrga dalolat qiladi. hasr va qasr degani chegaralash. Ya'ni Alloh nozil etgan din bilan hukm qilmaganlar balog'at jihatidan katta kufrdan boshqa narsa emasligiga dalolat qiladi. Demak, kufr degan sifatni faqat Alloh nozil etmagan narsalar bilan hukm qilganlarga cheklanyapti. So'ngra Alloh taolo mubtado va xabar o'rtasiga ta'kidi zamir olib keldi alloh taolo marhamat qiladiki ulayka humul kafirun humu al kafirun bu uslub arab tilini endi o'rganayotgan kichkina talablarga hasr va qasr ya'ni balog'atdagi chegaralash qoidasini o'rganish uchun foyda beradi Demak, agar biz lug'aviy dalil keltiradigan bo'lsak, bu oyatdagi kufrdan murod katta kufr ekanligi ayon bo'ladi. Ibn Taymiya o'zining Iymon nomli kitobida fatavosida va Hofiz Ibn Hajar Fathul Bori kitobining 1-juzida bu xususda zikr qilib o'tgan. Ibn Hajar rahmatulloh alayh Fathda shunday deb aytadi: فإذا أطلق الشرك في القرآن أو في السنة فلا يفيد في عرف الشرع إلا ما يخالف التوحيد Ash-shirku Agar Qur'on va sunnatda shirk so'zi kelsa, bu shirk shariatda tavhidga muxolif va zid bo'lgan narsaga ishlatiladi. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh senga, menga va unga shunday deb aytadi. Qur'on va sunnatda kufr lafzi alif va lom bilan muarraf holatida kelsa, misol uchun al-kuffar, al-kafirun, al-kafir, al-kufru olimlar ittifoqi bilan bu faqat katta kufrga dalolat qiladi. Alif va lom bilan kelgan kufr lafzining ma'nosi katta kufrdan kichkina kufrga burilib ketishi mumkin emas. Agar Qur'on sunnatda kufr kalimasi nakra holatida kelsa, bu ham katta kufrga dalolat qiladi. Magaram kichkina kufrga dalolat qiladigan biror bir alomat bo'lsagina kichkina kufrga ishlatiladi. Misol uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا في قرينة أخرى تصرفه عن الكفر الأكبر وتجعله كفرا أصغر musulmonni so'kishlik fosiqlikdir, uni o'ldirishlik kufrdir deganlar. Agar quyidagi oyat va hadislar kelmaganida edi, biz bu yuqorida kelgan hadisdagi kufr kalimasini katta kufrga yo'ygan bo'lardik. ey mo'minlar agar mo'minlardan bo'lgan ikki toifa bir-birlari bilan urushib qolsalar, darhol sizlar ularning o'rtasini o'nglab qo'yinglar. Endi agar ulardan birovi ikkinchisining ustiga tajovuzkorlik qilsa, bas to tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuzkorlik qilgan toifa bilan urushinglar. Demak, ikki toifa ham ma'lum. mo'minlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Agar ikki musulmon qilichlari bilan qilsa, qotil ham, maqtul ham jahannamdadir deb aytganlar. Ibn Hajar rahmatullohi alayh Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkalasini musulmon deb nomladilar deb aytdi. Qanday qilib musulmonni kofir deb nomlanadi? Ha, ular jahannamda bo'ladi, lekin abadi qolmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbida xardal misqolicha iymoni bo'lgan kishi jahannamda abadiy qolmaydi deganlar. Oyatda bas ular kofirlardir deildi. Kufr kalimasi bu oyatda alif lom bilan kelyapti. Demak, kufr katta kufr. Yana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam biz bilan kofirlar o'rtasidagi ahd alomat namozni tark qilishlikdir. Bas kim namozni tark qilsa kofirdir deb aytdilar. Kishi bilan kufr, shirk o'rtasini namozni tark etishlik to'sib turadi deb Sahih Muslimda kelgan. Bu hadislardan faqat katta kufr tushuniladi. Шейх Албони, Ibn Бос va Usaymin Саудия olimlari Ahmad ibn Hanbal mazhabidalar. Imom Ahmad mazhablarida namozni tark qilgan dindan chiqadi. Demak, ey shayxlar, namozni tark qilish амали куфр. Nima uchun uni dindan chiqaryapsizlar? Vaholanki sizlar katta куфр qalbda эътиқодда bo'ladi kichik kufr amali deb aytmaganmidinglar? Sahobalar musulmonni so'kishlik fosiqlik, uni o'ldirishlik kichik kufr ekanini yaxshi tushunishgan. Sahihayn va undan boshqasida Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilgan va Abdulloh ibn Umar rivoyat qilgan hadisda mendan keyin bir-birlaringizning bo'yniga uradigan kofir qavm bo'lib ketmanglar deb aytganlar. Bundagi kufr kichik kufr. La alayna nahnu lasna khawarij. لا نكفر بالذنب نعم نكفر ببعض الذنوب فالذي سب النبي صلى الله عليه وسلم نكفره على سبيل المثال ولكن لا نكفر بكل ذنب Бизге бары бир. Биз gunoh sababli кишини kofirga chiqaradigan xavorij эмасмиз. To'g'ri, баъзи гуноҳлар билан kofirga chiqaramiz. Мисол учун Расулуллоҳ sallallohu алайҳи ва салламни so'kkan одамни kofirga chiqaramiz, чунки бу амал инсонни кофир қилади. Албатта kofirga chiqarishlikda biz rioya qiladigan shar'iy qoidalar bor. bu shar'iy qoidalarni bayon qilishlik ancha vaqtni oladi. Hozir buning o'rni emas. Ibn Taymiyaning gapiga qaytamiz. Kufr kalimasi alif lam bilan kelsa katta kufrdir, kichik kufr emas. Endi Alloh taoloning kimki Alloh nozil etgan din bilan hukm qilmasa, bas ular kofirlardir oyatidagi Ibn Abbosdan shu oyatdagi kufr katta kufr ekanligiga dalolat qiladigan oldingi rivoyatning ziddiga boshqa sahih rivoyat kelgan. Kimki Alloh nozil etgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir degan oyat tafsirida Ibn Abbos u katta kufr deb aytgan. Bu rivoyatning sanadini yuqorida aytib o'tdik. فتجدهم أيضا يقولون التكفير أمر صعب التكفير أمر خطير التكفير ها Ba'zilar takfir, ya'ni kofirga chiqarishlik qiyin ish, kofirga chiqarishlik xatarli ish deb aytayotganlarni ko'rasizlar.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 Bu bog' mening mol va davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi deb o'ylayman va hech qachon qiyomat qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasamki, agar Parvardigorimga qaytarilsam ham, ya'ni qiyomat qoyim bo'lib qayta tirilsam ham, albatta bundan da ham yaxshiroq oqibat baxtni topurman. Birodar unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni asli nasling bo'lmiş odamni tuproqdan, so'ng nutfa bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Uni kofir ekanligini aytdi. Qalbini yorib ko'rganmidi? Kufr so'zini aytgan edi, birodari uni kofirga chiqardi. Bir odamni kofirga chiqarishlikda undan kufrga olib boradigan amal sodir bo'lish kerak. va o'sha ishning kufrga olib borishligiga shar'iy dalil kerak. Mana bu narsa Sahih Muslimda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam magar ham undan, ya'ni amirdan ochiq kufrni ko'rgunlaringcha Shunda sizlar uchun qarshi chiqishingizlarga Alloh taolodan hujjat bo'ladi. Chunki amirda ochiq kufr ko'rindi. Bu amaliy kufr bo'ladi. Sizlar uchun Alloh taolodan hujjat bo'ladi degan so'z kufrga olib boruvchi ekanligiga dalil bo'ladi. Ba'zilar jahl, ya'ni bilmaslik uzr hisoblanadi deb aytishadi. Biz bilamiz qanday qilib bilmaslik uzr hisoblanishini. Mana Eshit Ibn Taymiyaning gapini. Bilib yo bilmasdan qilingan holatdagi uzr shuki, agar o'sha ish sohibi o'sha ishni daf qilishlikdan ojiz bo'lsa, haqiqiy uzr sohibi hisoblanadi. Ammo o'shani daf qilishlikka qodir bo'la turib daf qilmasa, u uzr sohibi hisoblanmaydi. جن صاحب العذر على دفعه يكون آنئذ معذورا أما إذا لم يرد دفعه وكان في إمكانه أن يدفعه فليس معذورا بالجهل zerikdim bu dunyoning hayotidan qayonga boqmayin zulm va fasod imtihon kelar imtihon ortidan la'nati daloldir sen ham din sat zerikdim bu dunyoning hayotidan qayonga boqmayin ustoz jihad maydoniga hijrat qilishni kimlar inkor qiladi ular shunday kishilarki dunyoga mukkasidan ketib o'limni yomon ko'radilar lekin ular ham yevropa davlatlariga hijrat qilmoqda-ku o'sha kufr yurtlari biz turgan yerlardan afzalmi ha u yerda erkinlik ochiq sochiqlik pul dollar televizor va boshqa qulayliklar bor qolaversa u yerda josuslar bo'lgani bilan josusiy tayyoralar uchmaydi va urmaydi ha shuning uchun ular o'limdan qo'rqib bu yerga kelishmas ekanda yo'q ular o'limdan emas shahodatdan qo'rqishadi keyin bu yerlarda itoat nizom bor mana shu ikkisi ba'zi erkatoylar uchun o'ta qiyin axir u yerlarda ham nizom itoat bor-ku. ko'chada ishxonada barcha yerda qonun intizomsiz yurib bo'lmaydi-ku. u yerda muhojirlar majbur itoat qilishga chunki boshqa davlatga o'tish uchun pul kerak тааныш билиш керек тил билиши керек Shuning үчүн ham мажбур бу жердечи бу yerda yoqmasa ёки нафси ko'tarmasa, boshqa низоми yo'q tarafga qarab ketaveradi. жиход qilmasa ham пул olib турса va tashqarida dinga xizmat qilayotganlarga telefon qilib biz haqimizda yomonlab berib tursa bo'ldi donishmandlardan biri shunday deydi inson azizlikka erishishni xohlasa, qo'liga qurol olsin. E'tibor beradigan bo'lsak, ushbu hikmat tagida chuqur ma'nolar yotibdi uni anglash uchun faqatgina insonga aql va idrok kerak bo'ladi xalqimizda shunday naql bor ming bor eshitgandan bir bor ko'rgan afzal Biz esa ushbu azizlikni ko'ryapmiz va shu azizlikda yashayapmiz. yurtimizda ne ne allomalar yashab o'tdilar hijrat va jihad haqida muhaddis ulamolarimiz Imom Buxoriy va Tirmiziylar juda ko'p sahih hadislarni biz ajdodlarga meros qilib qoldirib ketdilar. Yurtdoshlarimizdan Abdulloh ibn Muborak ham faqih, ham olim, ham mujohid bo'lganlari necha asrlar o'tsa ham hali hanuz yodimizdan ko'tarilmagan ayniqsa hozirda yurtimiz prezidenti va ularning odilona olib borayotgan siyosatlari biz musulmonlarni yana ham hijrat qilishga, yana ham jihad qilishga undamoqda. Qamoqxonalarda aka-uka, opa-singil birodarlarimizga ko'rsatilayotgan mehribonliklar va g'amxo'rliklarni tarix guvoh bo'lganidek, biz ham esdan chiqarmaymiz. Ushbu zindonlarda ko'rsatilayotgan yaxshiliklarga, birodarlarimizning muborak tanalarini siylab siypalayotganlarga albatta tez orada borib, birma-bir minnatdorchilik bildiramiz. iymon keltirganlarni o'sha temir saroylarga borishlariga viza tayyorlab berayotgan mahalla posbonlariga ham xos sovg'alarimiz bor istixborot xodimlariga esa qanchalik minnatdorchilik bildirsak ham biz uchun doimo tuyula beradi. chunki bizni hijratga va jihodga kuzatayotganlar ham aynan shu xaloskorlardir Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlari borki, bo'lmasa yurtimizda namozdan boshqa ibodatlarni bilmas edik. Ustoz, ota bobolarimiz terrorist vahobiy vatan xoini bo'lganmi nima uchun bunday deyapsiz bu butam Oynayi jahonni kuzatsangiz alisher navoiy behbudiy boringki ana imom buxoriylarni hayotini ijro etayotgan aktyorlarni boshlarida do'ppi yuzlarda soqollari bor-ku. haligi bibixonimi boshqa ayollarning rolini o'ynayotgan hayosiz aktrisalar boshlarida ro'mol bilan hayoliy rollarni ijro etmoqdalar shuni tushuntirib bera olasizmi ha u paytda iyak bobo bo'lmagan uning istixborot va pistolet qopchasiga bodring solib yuruvchi militsiya xodimlari bo'lmagan shuning uchun ota bobolarimiz qanday xohlasa islomga amal qilib kelaverishgan Agar o'sha iyak bobo va uning ham tovoqlari bo'lganidachi agar ular o'sha paytda bo'lganlarida ular ham musulmon bo'lib olib archilgan tuxumga o'xshab yurmas edilar ustoz unaqada vatanlarimizga qachon allohning nusrat yordami bo'ladi rivoyat qiladilarki bir kuni shogird ustozdan so'radi ustoz haqiqatan ham o'zbekiston iyak va anvar Utursunovlar айтып jannat makon davlatmi endi bu tam o'zbekiston jannat makonligini bilmoqchi bo'lsang oynai jahoniga qara do'zax makonligini bilmoqchi bo'lsang borib yasha zerikdim bu dunyoning hayotidan qayonga boqmayin zulm va fasod imtihon kelar imtihon ortidan la'nati daloldir sen ham insot negadir bu avlod chavandoz emas minolmay qoldi u izzat otini minishga sakrasa bo'yi ham yetmas bilolmas bechora asli zotini negadir bu jannat makon bo'lsa nima uchun alloh taologa iymon keltirganlar u yerdan ketib qolyapti yo'q ular batamom ketib qolayotganlari yo'q shunchaki sportning o'ldirish o'q otish pichoq bilan so'yish kabi turlarini afg'oniston va pokistonda o'rganib yana qaytadilar ha sportning bu kabi turlarini eshitmagan ekanman bularni juda ko'pchilik eshitmagan bu turlarni bilish uchun inson avvalambor odilona yuritilayotgan siyosatni farqlay olish kerak bo'lmasam kishining umri bilmasdan o'tib ketaveradi demak hijrat qilish uchun yurtimizda mahalliy hokimiyat va tegishli idoralar tomonidan juda ko'p sharoitlar yaratilayotgan ekanda shu hijrat va jihodni ozgina keyinroqqa kechiktirsa bo'lmaydimi xalqimizda bugungi ishni ertaga qo'yma degan purma'no so'zlar bor holbuki hech kim ertaga nima ro'y berishini bilmaydi ulamolar bugunning ishini ertaga qoldirishdan ogohlantirib uni halok qiluvchi ofat deb hisoblaganlar tushunarli men inshaalloh hijrat va jihodni bugundan boshlayman bugunning ishini orqaga surishdan ehtiyot bo'l ustoz vatanda qolganlarga nima nasihatingiz bor agar qo'lingizdan kelsa tezroq bo'ling g'aflatda qolmang qayraydi yolg'izsan do'stlaring sendan narda. ko'ngil ham goh osmon uzra yaylaydi gohida tubsiz bu yerning qarda sen uchun dor tayyor qilich qayraydi yolg'izsan do'stlaring sendan narida zerikdim bu dunyoning hayotidan ayonga boqmayin zulm va fasod payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki fathdan keyin hijrat yo'q lekin jihad va niyat qoladi agar jihadga chorlansangiz albatta otlaning muttafaqun alayh ushbu hadisi sharifdan ma'lum bo'ladiki hali biron bir muqaddasot fath bo'lgani yo'q shunday ekan jihodga chiqinglar ey mu'minlar qo'lga qurol olinglar toki bir madinamiz bo'lmaguncha jihod sizning ustingizda farz va ayn bo'lib qolaveradi Alloh taologa mutavakkillardan muhojir va mujohidlardan bo'ling Hijrat nima degani qora aka Hijrat ko'chish degani Nima uchun o'zlari tug'ilib o'sgan diyordan musulmonlar jihod maydoniga hijrat qilib ketmoqdalar? endi o'ylab ko'raylik aql ko'zi bilan qiynalib ketdilar har yili tajovuz qilib ustilariga bostirib kelayotganda ana endi musulmonlar hijrat qilishimiz kerak bunga hujjatlar judayam ko'p bunga sabr qilib odobu axloqni o'rganib o'tirsa bo'lmaydimi vatanda endi qur'onni o'rganib odob va axloqni o'rganib turganlarda yana tajovuz qildilar juda qattiq ozor berdilar o'zbekiston musulmonlariga nima nasihatlaringiz bor bunday holatda nima qilishlari kerak mana shu ulamolarimiz bir ittifoq mana shunday deydilar baribir ular qattiq aziyat berdilar ana o'shandan keyin o'zlarini dinlarini iymonlarini saqlash uchun qur'onni o'rganib hijratni ham jihodni ham qilishimiz kerak mana shundan boshqasi hammasi xato bunga hujjatlar judayam ko'p yevropaga hijrat qilib demokrat harakatlarga qo'shilayotganlarga qanday so'zlaringiz bor borib qandaydir nobakor xiyonat qilgan yoki bir tayini yo'q kishilarga qo'shilishlikni nima deb atash mumkin bu nima deb atash mumkin qanday hijrat bo'ladi bu qanday hijrat bo'ladi mana shuning uchun bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak to'g'ri aytasiz bu haqiqatdan ham hijrat bo'ladimi alloh sizni to'g'ri yo'lga hidoyatlasin навбат zoya ketmas qurbonliklarga zoya ketmas qurbonliklar qo'mondonlar kerak himmatga shoshiling yoshlar qo'mondonlar alloh va taolo yo'lida berilgan qurbonliklar shu yo'lda to'kilgan qonlar qachonlardir o'z samarasini beradi albatta ayniqsa bizdan oldin o'tgan safto shahid ustozlarimizning chekkan zahmatlari biz uchun juda ahamiyatlidir shuning uchun harakatimizni yaqin tarixida turli mintaqalarda bo'lib o'tgan jihodiy amaliyotlardan ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan namunalar haqida o'sha janglarda bevosita qatnashgan ustozlar bilan suhbatlashamiz yoshlar qo'mondonlar kerak радио тыңлоочу азиз биродарлар эътиборига бүгүн жундулло arxividan hali hech kimga эшиттирилмеген yana bir ovoz taqdim etiladi qur'on bizga hidoyat jihodga ko'p kiroyat g'ayrat qilsang shoyat olloh qilgan kifoyat o'sha tojikiston jihadida faol ishtirok etib yaralangan va undan so'ng ushbu jihadni shar'iy jihad ekanligini dunyoga e'lon qilish maqsadida turli davlatlarga safar qilib hayya alal jihad da'vatini boshlab yuborgan 25 yoshlik mujohidning qalbdan chiqqan samimiy so'zlarini birgalikda tinglaymiz. Demak, bundan ro'p qarosa 20 yil muqaddam Madinai Munawvarada yozib olingan jihodiy da'vat sohibi ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Foruq bo'ladilar. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. алейкум бир азиз мehмon келген хаммалариң көргөнсүңөр хаммалариң у кишиден у кишинин сыфатларына у кишинин пикирлерине даияларына ишкенсиңер өздөрү намангондан такрибан жети ай ё көбүрөөк болгон берен афганистанда муажирлер мындан аввал бир ярым yil такрибан тожикистанда тожикистан бирадарлары менен бир жайда бир жабада жихад кылганлар алhamdulилла бүгүнкү күндө бул киши өздөрү шейге келгенлер умидлери шуки бул кишинин фикирлерин даиялерин максаду гоялерин биз исизам ишсеку бул кишини өзлерини тилдеринен ишсек биродерибиз атлары таиржон بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز أستاذlar عزيز برادرlar عزيز vatandoshlar أولا sizlarga vatandagi mustazaf mazlum musulmonlarni salomlarini yetkazgan bo'lamiz alloh subhanahu va taolo barcha لَكُمْ shaxslarga xitob qilib savol اللّٰهِ sizlarga ne bo'ldiki nima sababdan allohni yo'lida cihat qilmaysizlar وَالْمُسْتَزَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا musulmonlardan iborat mustazaf, mazlum keksalar va ayollar, yoshlar Alloh taologa nola qilishyapti, yolborishyaptiki, ey Xudoyo, bizlarni mana shu zolim qavmni qo'lidan o'zing ozod qilgil va bizlarga o'zingni tarafingdan bir do'st, yordamchini jo'natgin degan oyati karimani biz o'qib o'tdik ya'ni bu nido 76 yillik mustazaf bo'lgan mazlum bo'lgan sizu bizlarning azizlarimizni nidolari edi ya'ni buxoroyi sharifdagi qolib ketgan mazlum musulmonlarning nidosi edi va bular doimo alloh taologa nolalar qilishardiki ey xudo bu zolim qavmni qo'lidan bizlarni o'zing qutqargil deb va alhamdulillah bugun biz ana shu qavmning ichidan chiqib shu ohu nolalarni va yetmish yildan ziyod bizni ustimizga bo'lgan zulmlarni siz azizlarga bayon qilayotganligimizdan allohga hamdu sanolar aytamiz aziz vatandoshlar aziz birodarlar bu mülk-i Bukhara 70 yıl mabayında ne küllerini kurup öttü, bunun hakikatini ko'p dunyoda birodarlar bilishmaydi va bilishni ham haklaşmaydı. bu 70 yillik zulm siz sizu bizlarning bobolarimizdan 25 million musulmon shu buxoroy sharifda katli am qilib o'ldirib tashlandi shahid qilindi va ota bobolarimiz qanday buyuk umidlar bilan qurgan madrasa-yu masjidlar to'ng'izxona, sharobxona, fohishaxonani o'rniga aylantirildi. Va Qur'oni Karim va hadisi muborak va diniy ki olimlarning ko'z nuri to'kilgan bu kitoblar faqat hammomlarda yu g'ishxumdonlarda yoqib bitkazildi. Ve bu 70 yıl mobaynida Allah Teala'nı ve onun Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve Kur'an-ı Kerim'ni ve kitaplarını hakaret kılındı. Ve bu milletten yengi tuğulup İslami kabiliyeti payda bölgen yaş yaş gödeklerini nice milyonunu tuğulgen davrda öldürüp taşlandı. buxorodek samarqanddek xorazimu xo'janddek madrasa masjidlar masjidlari ko'p bo'lgan islom markazlari oyoq osti qilindi ya'ni uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu bizni ustimizga bo'lgan zulm mana shu oyati karima bilan sabit bo'lgan ediki bizga jihadga ijozat berilgan edi lekin bu kommunist bolshevik asallik bilan bu mulkka kirmadi. Alhamdulillah ota bobolarimiz jihad qilishdi. Ha ichkarda bo'lsin, ha teshkar tashqarida bo'lsin, shu ki la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimalari bor edi. Shu kalimaning himoyasi uchun sobit qadam bo'lib turishdi. Va ularning bir qanchalari alhamdulillah robbil alamin bugungi kunda inshaalloh Allohning huzuriga shahidlik darajati bilan yetishdi. Va qancha million millionsizu bizlarning a'zoyimiz jasadimizning bir uzuvi bo'lgan musulmon birodarlarimizning jasadlari Sibir nomli qahraton qish bo'ladigan ruslarning diyorida qolib ketdi. Ya'ni sizlarni e'tiboringizga shu narsani aytib o'tmoqchimizki, bugungi kunda bu zulmlarni жаҳонда гапирadigan, himoya qiladigan hech kim yo'q. Lekin elhamdülillahi robbil alamin biz shu mulkda o'z ko'zimiz bilan ko'rdikki, Alloh taolo qudratli zot ekan. Biz bunga alhamdulillah yana bir marotaba iymonimiz mustahkam bo'ldiki, bu qatlaom, masjid va madrasani buzishlik va kitoblarning yoqishiga qaramasdan Alloh taolo o'zi shu dinni muborakni o'zi asrab qoldi. Azizler, biz ham shu mulkda yashadik shu mulkda 25 yil biz ham yashadik kofirlarning asosiy maqsadlari kommunistlarning shu ki, shu millatniki bir ajdodini avlodini bir naslni qilib tashladi bundan yeni millatni kofir qilib tarbiyalayman degan edi maktabda bo'lsin ko'chada bo'lsin dokonu bozorda bo'lsin faqat tablig'oti kufr edi kommunistlar bolsheviklar tablig'ot qilishar edi va ayollariki muslima ayollarning boshlaridan hijoblarini majburan tortib olingan 8-mart melodiy kunini bular to kungacha bayram qilishadi insonning diniy ma'naviy hamma huquqlari oyoq osti qilingan edi va musulmonlarning maqsadlari shu ediki, jonimizni beramiz, lekin nomusimizni, iymonimizni bermaymiz deb atashardi. O'sha yo'lda aytib o'tdik 25 million musulmon shahid bo'lib ketdi. Bu 25 million musulmonni eshitgan odamlar bee'tibor qarashadi. Lekin bu ozginagina nufuz emas bu. 25 million ummat Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qirilib ketdi. agar dunyoda bir kufr millatini bir nufuzi bo'ladigan bo'lsa dunyoga jar soladiki insonning huquqi oyoq osti bo'lyapti deb ya'ni bu tarixni aytib o'tishligim shu mulkning sohiblariga jihad qilmoqlik farzi ayn bo'ldi va to qiyomat kunigacha to shu mulkni ozod qilishmas ekan xoh ayolu xoh erkaklarga bu jihad farz bo'lib qoladi азизлар мен бул зулумларны неме сабаптан силерге эслетип өттүм мен көп joylarda qissa qilamanki sulaymon alayhissalotu vasallam bir vaqt o'zlarining laskarlari bilan bir mamlakatga ketayotgan vaqtlarida bir chumolilardan bittasi o'zini qavmiga xitob qilgan ekanki ey qavmim o'zingizni ehtiyot qilingki shu sulaymon o'zini askarlari bilan kelib hozir sizlarni bilmasdan bosib o'ldirib ketmasin deb Мен bu zulümlerini sizlerge esletiyotkenim ve bugünkü kündeki zulümlerini ayetişten maksadım bir çumoğlunu vazifesini bacarsam gerek. Ey kavmim, ey halkım, sizin milletdoşlarınız, sizin otobobalarınız 25 milyon kırıldı. Ve bugünkü künde şu Tacikistan'da 2 yıl mobaynida 2 lak 200 ming musulmonni qatlaom qilindi. Ya'ni kufr millati эч убакыт yo'l qo'ymayaptiki bu musulmonlar bir taraqqiy topsinlar lekin alhamdulillah shunday zulmga qaramasdan ham musulmonlar qiyom qilishdi bu musulmonlarning qiyomiga 30 yil 40 yil bo'ldi bu ulamolarimiz maxfiy maxfiy hujralarda tarbiyalab shunday kitoblarsiz yozish bilan tarbiyalangan olimlarimiz alhamdulillah yetishib chiqdi ayollardan qori murattablar yetishib chiqdi. Men sizlarga bir kofirlarning zulmidan bir nimani aytib o'tmoqchimanki, bu Buxoroy sharif mulki doim jahonga olim yetkizib bergan edi. Va shu tug'ilgan shu 70 yil mobaynida shu tug'ilgan avlodlarning ichidan qobiliyatli olim bolalar tug'ildi. Va bulardan bittasini eshitgansiz Andijonda Alisher nomli 6 yosh bola Qur'onni hifz qilgan edi. shunga o'xshagan bolalarning yuz minglabini vaqtiki ko'rishdi u la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb tili chiqyapti o'ldirib tashlandi va lekin ular xuddi Fir'avn singari qatl qilishdi qatl qilishdi zahar berishdi arab kalimasida bir gap bor Li kulli fir'avn musa Fir'avn ziddiga alhamdulillah musolar chiqdi bu bir mo'jiza edi Bu bir Allah'ın kudretine bir nişana idi ki Allah Ta'ala uzunin kudretini nişana birdi ki men şunday kudretli zatman ki alavını içi de hem İbrahim'ni sakladım ve bu 76 yıl de, bu mumun Müslümanlarını hem alavını içi de uzasırab valdi elhamdülillah. Mana ko'p vatandoshlarimiz borib ko'rib kelishdi. Bu allomalarki Qur'onni tafsir qiladi. Bu ki, bu hadisga ma'no beradi va bu olim ayollariki da'vat qiladi bu osonlik bilan qo'lga kirgani yo'q. Buni biror bir Garbachov yoki biror bir hukumat bizga berib qo'ygani yo'q. Buni hammasini Alloh berdi bizga. 70 yildan keyin dini islom shunday gurkirab o'sdiki o'zingiz ko'rib keldingiz. Har mahallada, har qishloqda masjid ochildi. Bu qonni evaziga kirdi bu masjid. Bazı bir birodarlar aytadiki go'yo Garbaçov ozodlik berdi, demokratiya berdi deydi. Yo'q. Milleti kufr İslam'a hech vaqt ozodlik bermaydi. Bu qonlarning evaziga va ulamolarning qamalib zindonlarda çirigenli evaziga musulmonlar zo'ri bilan masjidlarni qo'lga kiritdi. Endi azizlar bu zulümler iştip qo'yadigan narsa emas. fakat işte bir tasirlanıp kaladigan narsa emas. Bu kıyamet günü de masul bulduk bu gaplarını işitip durup biz cevap veremiz kıyamet günü. Nimege? Bu ümmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şunçalar azapta hazırlanıp turuptu. Bu zulüm yetmegende Tacikistan'da iki yıl evvel katliamını başladı. Tacikistan'ın инқилоб qilishlikka sabab shu ediki shu tojikistondagi 10 ta 15 ta katta katta ulamolarni xuddi fir'avnni singarin tojikiston hukumati qatl qilishlikka farmon chiqargan edi alhamdulillahi robbil alamin shu tojikistondagi qahramon millat yo'l bermadiki ulamosini qatl qilishlikka nima uchun agar bu ulamo qatl qilindi u millat yana qolib ketadi oyoq ostida ulamo olim bir nurga ki yo'l ko'rsatadi u ana bu ikki yil avval musulmonlar o'zlarini huquqlarini himoya qilib ko'chaga chiqib muzoharat qilishdi va bu muzoharatdan maqsad shu ulamolarning o'ldirishlikdan to'sish va islomi dini mubinni himoyasi edi lekin kofirlar qatlomni boshlashdi qo'rg'ontepa degan mintaqada Vahş nahiyasida bir katta bir velisval nahiyani qatlaom qilib tashlashdi. Ва Kolob mintaqasida bir kechada 1700 та madrasadagi talibni peshonasidan kalashlik bilan otishdi. 1700 та talib ulamo bo'ladigan taliblar otib tashlashdi peshonasidan. Ва minglab minglab ayollarning nomusiga tajovuz qilishdi. va minglab minglab qizlarning nomusi bugungi kunda bulg'angan. Minglab minglab majruhlar bor. Bugungi kunda shu Tojikistonki Buxoro sharifni bir qismi edi, bugun kofirlar tarafidan yana bir bor qatl qilinyapti. Bu yerda musulmonlar xohlashgan ediki, biror 10 yil biz da'vat qilaylik, tarbiya beraylik deb umid qilishgan edi. Валейкин kafir bu narsani xohlamas ekan. Bu kafir kommunistlar xohlamas ekanki, bu musulmonlar bir tarbiya topsin. Shuning uchun ular qatlomni boshlashdi. Hattoki bir xonadondan 7 ta qizni onasi bilan birga otaning oldi tajovuz qilingan holatlar bo'lib o'tdi. Bir bu gapdan beta'sir bo'lib qolmasligimiz kerak. Nimaga? Biz ayeti kerimege iman kiltirgenmiz. İnnemel mu'minune ikhvetun kelimesi hak. Mumiller hammesi birbirge birader. Demek şu yitte kız anası bilen kafirler kolda tecavüz buldu mu? Her bir mumin aytish kerak ki bu beni anam, bu beni singlim, bu beni kızım deb fikir qilish kerak. Nimaga? Innamal ikhvetun. Allah'tan Allohdan istig'for aytish kerakki, men qanday qilib o'zimni singlimni, qizimni, onamni tajovuz qildirib qo'ydim deish kerak. Ve bu zulümler Tacikistan'da şunday haddan açtı ki ulema-yu musulmonlarning ustidan petrol, benzin quyib, og'izlardan ichirib, ularga o'tlar qo'yishdi. Va bir oilada 60-70 nafar bo'lsa, o'yga qamab turib ustidan petrollar qo'yishdi. Va bu Bosniya Hersegovinada bo'layotgan zulmdan o'tib tushdiki kam bo'lgani yo'q. Shulardan bittasi Muhammad Sharif nomli bir mullani o'g'li bilan birga bog'lab petrolni benzinni majburlab ichirib, ustidan petrolni qo'yib yoqishgan paytda buning shahid bo'lganligini guvohini berishadiki faqat Allohu akbar deb bular aylandi, olov yonib. Faqat Allohu akbar deb farzandi ota aylangan vaqtida ichlarida qorinlarda to'plangan bu petrol gaz bo'lib portlab bular mayda-mayda bo'lib ketishdi. Bu ummati Muhammad edi. Shu bir ojiza Kız ki 14 yaş kız bu kızını tajavuz kılıp üçte kafirler, komünistler şu tajavuz kılgan catige Ammar İbni Yasir'nin analarga kılgan zoravallik bilen, keleşlik bilen bilen fayr kılıştı, ok atıştı. Bizi vatanımız tinç Lekin ayeti kerime ki evvel okuvuttik. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bizi mecbur kildik ki şu Tacikistan'a gelişlikken. Ve ellikka yaqin mo'min musulmon mujohid yosh yosh sizlarning jigarlaringiz shu yerda shahid bo'lishdi ularning orzulari siyosiy maqsad emas edi faqatgina qiyomat kuni allohni huzuriga qanday boramiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni qanday ummat deb ataydilar agar biz bugungi kunda ummatlik ko'magiga hozir bo'lmasak shu mas'uliyat bizni majbur ki biz tojikistonga kelib jihodda ishtirok etdik va minglab minglab moysef edileriki oppoq soqol bilan bir joyga to'planib üstülerden petrol koyup o't qo'yganlarning guvohlari bo'ldik va musulmonlarning shunday yerlarga yotqizib tanke tanka bilan taşıgenlerini güvahı guvohi bo'ldik qanday iymonimiz ijozat beradiki biz uyimizda aram alıp uxlasak o shirin taomni yeb issiq kiyim kiysak yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar qiyomat kuni men ummatlarimga mana shu muborak qo'lim bilan obi kavsar ulashaman shu vaqtda shu to'p to'p bo'lib kelayotgan ummatlarimni ichidan ba'zi birlarini bir quvvat keladiyu jahannamga uloqtiradi shunda men nido qilamanki axir bular meni ummatim meni oldimga kelyapti deganda alloh tomonidan nido ki yo'q bu sizni ummatingiz emas bu sizni ummatingiz emas Чүнки бу сиздин сүннәтиңизди тарк кылды. Сиздин уммәтиңиздин азапланган халатта көмәгә hozir bo'lmadi bu sizni ummatingiz emas deylar. Aziz birodarlar, bu gapirilib o'tayotgan gap bir arzimas gap emas. Bu gaplarning eshitgandan keyin Xudoning oldida mas'uliyatimiz bo'ladi. Alhamdulillah aytamiz, musulmonmiz deymiz. Elhamdülillah deyimiz biz Ümmet-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyimiz. Velakin iki yıldan bu şu tacik braderlerimiz kan verip, kızları tecavüz bulup, o'zlari oyoq osti bo'lgan bir paytida ey ummat kaydasız. afsus ijobat yo'q lekin men umid ki bu gaplarni biz yetkazgandan keyin sizlar ijobat qilasizlar inshaalloh va bugungi kunda Afg'onistonga 1 lagu 20 ming musulmonlar daryodan o'tib hijrat qilishdi. Nima uchun ular hijrat qilishdi? Faqatgina Rob Robbim Alloh deyishganlar uchun hijrat qilishdi. Va ularning ustiga bunday tajovuz, bunday o'ldirishlar sodir bo'lgandan keyin ular o'zlarini vatanlarini, o'zlarini hamma mulklarini tashab Afg'oniston kelishdi. bu 120 mingin ichida 30 mingi yetimlar, 30 ming shahidlarning bolalari kutib o'ltiribdi bugun. Qani meni bir peshonamni silab peshonamdan o'padigan biror bir musulmon bormikin deb. Chunki hammalaringiz yaxshi bilasiz. Uhud g'azovotidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytishgan davrlarda hamma go'daklar otalarining oldiga yugurlab kelishdiki, Şu vakt Hazreti Hamza radıyallahu anhu'nin kızları Fatima aittiler ki ey Fatima bugünden başlar seni ben erkeletemem men peşanenden opaman dediler. Şu Fatime'ge hoştigan 30 bin Müslüman agarchi tojik bo'lsa ham sizlarni yo'lingizda intizor. Qani bu isrof qilib tashlayaotgan bir-birda noningizda ham mi 2 yıl bo'ldi? afsus yok. İslam'da bitti millet var. Bu yan bolsa İslam ikincisi küfür. La farka beyne arabiyyin ve acem illa bittakva. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi mübarekleri. Manam sizlerge şu mazlum Müslüman braderlerinin amanetini yetkezdin mi? Allahümme şahid. İhraya uzun şahit bugün. Men şu ümmetinin o'zingning habibingning bir juz ummatini dodu faryodini yetkazdim biz shu dodu faryodimizni chiqib sizlarga yetkazdik ana endi biz bugungi kunda shu yo'lni tanladik shu tojikistonda shahid berdik o'zimiz shu yerda majruh bo'ldik va shu yerda biz bir katta bir 400 yuz nafardan ziyod ortiq jabhani qoyim qilib badaxshonda bir katta bir yazg'ilon mintaqasini olib turibmiz biz umidimiz faqat Allohning rizoligi Va bu jihoddan, bu hijratdan maqsad faqat Allohning kalimasi la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni oliy qilishlik. Boshqa hech umidimiz yo'q. Duo qilaylik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان жаһонда неме гап кыска сатырларда afg'oniston namgarxor viloyatida harakatimiz mujohidlari ostada turgan murtadlarga uzoq masofadan тшк куралыдан ок аттылар карзай аскерлери беркинишке канчалык урунушмасын отылган ок уларнын birini тутуп юборду ярадорлар ham бор afg'onistonning g'azni viloyatida o'zbekiston islomiy harakati mujohidlari svd quroli bilan bir murtatni qulatdilar shundan keyin qolgan murtatlar tirra qaylab berkinishga muvaffaq bo'ldilar afg'onistonning nangarxor viloyatida harakatimiz mujohidlari душман Карзай аскерларыны пико куралы менен окко туттулар. Натыйжада муртатлардан biri өлүп, yana ikkitasi og'ir yarador bo'ldi. Afg'onistonning Nangarxor viloyatida harakatimiz mujohidlari o'zlarining navbatdagi amaliyotini o'tkazdilar. Pistirmada turgan mujohidlarimiz Beko qurolidan afg'on murtatlarining katta zobitini otib o'ldirdilar. Harakatimiz mujohidlari Afg'onistonning G'azni viloyati Geylon ulus valisida har doimgidek SVD snayper qurolidan atrofga dovdirab turgan afg'on murtad askarlaridan ikkitasini uzoq masofadan otib o'ldirdilar. Pokiston Janubiy Vaziristonning Surarug'a mintaqasida harakatimiz mujohidlari to'p 73 va Beko qurollari bilan fovjilar sangariga qarata o'q va raketalar otdilar. Yana o'sha Sororog'a mintaqasida 27-avgustga o'tar kechasi Tahrik Taliban va harakatimiz mujohidlari birgalikda kempga hujum qilib, Murtad armiyasining katta zobitlaridan birini uyga bostirib kirdilar. Hujumga birinchi bo'lib 5 ta fidoi birodarlar kirib bordilar. Ulardan ikkitasi o'zlarini portlatib, murtadlarning qalin temir darvozasini qolgan fidoilar uchun ochib berdilar. Otishmadan keyin hujumga tayyor turgan mujohidlarga ichkariga kirish uchun qo'mondonlar tomonidan ruxsat berilmagan murtadlarning xabar berishicha har doimgidek 3 ta o'lgan 2 tasi yarador bo'lgan emish mujohid birodarlarimiz yordamga keluvchi murtadlar yo'lini to'sish uchun atrofga joylashtirilgan edilar kecha afg'onistonning Faroq viloyatidagi politsiya postiga mujohidlar hujum qilishdi ushbu muvaffaqiyatli amaliyotda 15 murtad yo'q qilindi, Ya'ni 10 tasi chalajon qilindi. Afg'onistonning G'azni viloyatida hukumat markaziga 15 ta fidoi kirib borgan. биринчи фидои devor oldida mashinasini portlatib devordan yo'l ochib bergan bo'lsa qolgan fidoilar ichkariga bostirib kirib 7 yettitasini o'ldirishganini va 50 ga yaqin murtatlar o'lganini hukumat axborotlari bildirgan bo'lsa boshqa manbalardan 30 ga yaqin dushman o'lgani aytib o'tilgan afg'onistonning g'azni viloyatida yo'lda minalashtirilgan mashina portlashi natijasida nato tarkibidagi polsha askarlaridan 4 tasi yo'q qilindi shuningdek ushbu portlashda yana 2 polyak yarador bo'lgan bo'lsa afg'on askarlaridan ham bir nechasi o'lib ketdi eslatib o'tish joizki afg'onistonga polshaning 1600 askari joylashtirilgan bo'lsa shulardan 50 ga yaqini allaqachon o'ldirilgan pokiston hukumatining bosh vaziri navoz sharif tahrik tolibon mujohidlariga hukumat bilan kelishish taklifini o'rtaga tashlagan edi mahalliy islomobod bu boradagi urinishlari yana zoyi ketdi Yaramaz murtad hukumat boshqa guruhlar bilan kelishib, ish qilayotganini aytib, agar kelishishmasa, kuch ishlatish bilan ogohlantirdi. Suriyada noma'lum tarafdan musulmon va mujohidlar ustilariga uchib kelgan kimyoviy raketa yuzasidan tekshirish uchun kelayotgan BMTning bir guruh a'zolari mashinada Suriyaga yetib kelganlarida kutilmaganda SVD o'qiga tutilishdi. Bir necha joydan o'q yegan mashinadagi tekshiruvchilarga hech qanday talofat yetmagan. Ming afsus. Suriyada Hama viloyatining Jarayma tumanida minalashtirilgan mashinaning portlashi natijasida viloyat gubernatori Anas Abdurazzoq Naim o'ldi. Suriya Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofaa vaziri Chak Hegel Suriyaga Amerika qo'shinlarini kiritish haqida qaror qabul qilinishini kutishayotganini bildirdi. Kofir Hegelning aytishicha, askarlar shay holatda va hujum havodan bo'lishini bildirdi hozirda suriyaga qo'shni arab davlatlari amerika harbiylariga o'zlarining harbiy tayyoragohlarini berish uchun rozilik bildirdilar shuningdek saudiya qiroli va muftisi arab davlatlari xususan misr iroq suriya va boshqa qo'shin davlatlarda bo'layotgan urushlarga chalg'imasdan Alloh va Rasuli buyurgan ibodatlarni qilib yuraverishini ta'kidlab o'tishdi. Iroq poytaxt Bag'dodda Iroq askarlari ketayotgan karvon yo'lga minalashtirib qo'yilgan mashina oldiga yaqinlashishi bilan portlagan. Iroq Niniviya viloyatida mujohidlar Bag'doddan Mosul shahriga ketayotgan harbiy karvonga pistirma olib hujum qildilar. Hujum natijasida unga yaqin din dushmanlari yakson qilindi. Livan hududidan Isroil mamlakatiga qarata 4 ta raketa otildi. Isroilning aytishicha, otilgan raketalardan biri urib tushirilgan. Qolgani Isroil hududidagi ko'chalar, uylar va mashinalarga shikast yetkazgan. Divan ma'muriyati ushbu hujumda o'zining hech qanday aloqasi yo'qligini bildirdi. Ertasi kuni Livanning Tripoli shahridagi masjid oldida ikkita mashina birdaniga portladi. Masjiddan chiqqan sunniy musulmonlardan 50 dan ortig'i qatl qilingan bo'lsa, 400 ga yaqini yarador bo'ldi. shulardan ko'pchiligi og'ir ahvolda kasalxonaga keltirildi siyosiy tahlilchilarga ko'ra bu ishda isroil hukumatining qo'li bor emish shuningdek misrda davom etayotgan qonli jarayonlar hali ham davom etmoqda hukumatning qurolli kuchlari va xalqdan o'lganlar soni oshib bormoqda hukumatning qamoqda saqlangan avvalgi prezidenti 85 yoshga kirgan Husni Muborak уруш жараянында ozodlikka chiqarildi. O'tgan yili afg'on xalqini tunda uyiga bostirib кирип 20 ga yaqin ayol va балаларны otib tashlagan aqsh zobiti Robert Bellis bo'lib o'tgan ish yuzasidan qatl qilinganlar yaqinidan uzr so'radi. Robert Bellis shu paytgacha uzr so'ramagan va qilgan ishini to'g'ri qildim deb kelgan edi. Aqshning одил sudi uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni o'ylayotgan bir paytda Belis uzr so'radi. Endi sud uni ozod qilish haqida rejalashtirmoqda. Eslatib o'tamiz. Bundan 1 yil avval AQSh prezidenti Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan deb bir musulmonni uzoq muddatga qamoqqa tashlagan edi. Vaholanki u hali Obamani o'ldirmagan va shunchaki aytib o'tgan edi. Белс esa naq 16 musulmonni o'ldirgan. Rusiya sharqidagi Xabar shahriga kelgan suv balosi hali ham davom etmoqda. Daryoning sathi rekord darajasiga ko'tarildi. Yashovchilarni qutqarib olish davom etmoqda. Rossiyaga qaram bo'lgan Ingushetiya Respublikasining istixborot raisi Ahmad Kutiyev Nijni Ahaluki qishlog'ida pistirma olib turgan qurollangan kishilar tomonidan mashina haydovchisi bilan birgalikda окко түтөлөп олдурулду шуning bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi kelasi dasturlarimizda yana siz azizlar bilan kunimizcha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh عادم كالخيل كالليل ترفع بشرارة عادم كالسيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل ترفع بشرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارا